pri la Brasila imperiestro Petro la Dua, unua parto. En februaro de 2017 mi productis du articoloin pri imperiestroi. In la unua mi informis pri la vorto imperiestro, cae giai traducoi en quelca lingvoi. In la dua mi mallonge montris kie cae kiam estegis quelca imperioi pri Brasilo mi diris jenon. Brasilo estis Portugala colonio. Ciam la Franzoi occupis Portugalion, la Portugala regio ca lia familio fugis al tio colonio, in 1808. In 1821 li decidis reiri al Portugalio. La reganta princo, Petro, restis in Brasilo, por regi la colonion. Sed existis fortae movadoi por igi Brasilon sendependa de Portugalio. La cefoi convincis la princon declari la sendependetson, cae li igis imperiestro de Brasilo, cun la nomo Petro la Unua, per acclamo in 1822. La Brasila imperio dauris gis 1889 tre grava cae clera imperiestro, estes Petro la Dua, quiu reges dum pli ol quardec iaroi, di 1841 gis la fino de la imperio. Quin au ses foie mi jam menciis citie la Franzan televit canalon TV5 Monde, tovo quin mondo, char en gi mi vidis interesan document filmoin uno e la programoi non migias secret d'histoire secreto de la historio passinta ottobre rispectes in tv5 monde el sendon pri la brasila in priestro petro la dua pri quo esas mal grande articolo en la esperanta wikipedia vidu resumon de tiu televid el sendo sen la partoi qui ne rilatas recte alla imperiestro. Li nascicis la 2 de decembro de 1825. Nur unu jaron poste mortis lia patrino. Same ciel lia avo, anca lia patro, Petro la unua, decides reiri al Portugalio. Petro la unua abdicis in aprilo 1831 la tronon, favore alla filo, cion oni tui nomis Petro la Dua, constitucia imperiestro cae ama defendanto de Brasilo. Li estis nur quiniaragia, cae povintus ec esti movado por faligi la monarchion. Sed la Brasila popolo chatis cae apogis la infanon, cae tia movado nestigis. Evidente, quinia raja infano ne povis regi. Do dum quelca iaroi regis la London regentoi. Li mem havis tri sinsequain zorgantoin. Li estis timida cae selentema, versaine pro tio che li esses quaso orfo. Sed lia tria zorganto, facte zorgantino, esses quaso patrino por li, cae li tre shates shin li vivis in Regia Palazzo, in Rio de Janeiro, li ne povis ludi con alia infanoi. Li pasigis la ple grandan parton di sia tempo lernante ca elegante. Li havis tre grandan capablon assimili tion cion li legis cae cion la instruistoi instruis. Liae privata instruistoi esis plei parte franzoi qui semes in li liberalain idealoin cae defendes constitucian monarchion. Por garantii politican stabiletson cae eviti revolucion, plurae politicistoi sugestis in 1840 che la nur decquaria ragia adolescanto estu cronata imperiestro. Oni demandis a li ciu li acceptus tion. Li diris che que tio eblos nur ciam li attingos, ie la agio de dec hoc, la plen agetson. La politicistoi respondis che ili malaltigus la plen agetson, cae de nove demandis ciù li acceptus. Tre timide li iesis. En julio de la sama iaro la parlamento, la generala assembleo, declaris lin plenaggia cae unu jaron poste li estis facte cronata imperiestro, dec vinia Ciam li haves dec hoc jaron, la politicistoi opiniis che Brasila imperiestro de zonas con Europa aristocratino, cae oni electis por li la Napolan princinon Teresa Cristina de Bourbono Sicilio li desiris sufici belan etzinon, cium li povus ami, cae cunt ciu li povus agrable convivadi. Li mem esis bela viro, uno como naudec metro in alta, blonda, blu ocula. El Italio, oni sendis a li bildon sur ciu la princino esis bela, cae li acceptis edzigi cun si. Oni faris contracton, cae la etzigio ocasis in Napolo, sin lia ceesto. esto. Ciam quar monato in poste si alvenis al Rio de Janeiro, li eses el revigita cae ege shocita, char si eses facte suffice mal cae io mette lama. Comence li ec ne volis sexumi con si, sed lia guvernestino persvadis lin accepti sin kil et sinon. Facte, post quelque da tempo, la du geetsoi bone intercomprenigis, cae si nascis quar gefiloin. Du filoin, quiu mortes dum sia infanetso, cae du filinoin, Isabel cae Leopoldina. Li respectis sian et sinon, lausaine li dum quelca tempo nur enamigis alla guvernestino, cae la popolo tre shates la paron. Li bella, tre talenta, simpla, laborema, si malavara, cae montranta che si, la europanino, shatas la brasilnanoin. Venontan semainon mi daurigos la informoin pritiu imperiestro.